Petro pirmas laiškas. Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, pakeleiviams pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems iš ankstinių Dievo tėvo numatymų, dvasios pašventinimu, kad būtų klusnus ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Te gausėja jums malonė ir ramybė. Šlovė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikelimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris laikomas jums danguje. Jūs Dievo galybė ir sergsti tikėjimui išganimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar reikia truputį paliudėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagirimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę, tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinotės gausią savo tikėjimo siekinį sielų išganimą. Šito išganimo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę jiems buvo apreikšta kad jie ne sau bet jums tarnauja tuo ką dabar jums atskleidė evangelijos skelbėjai iš dangaus pasiųstos šventosios dvasios gale. Į tuos dalykus geidžia pažvelgti net angelai. Todėl susijuose savo dvasios trėnas būkite blaivus ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. Kaip klusnūs vaikai, Daugiau nepasiduokite ankstesnėms savo neišmaningumo laikų aistroms. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visų savo elgesiu, kaip parašyta. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums, per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Klusnumu tiesai nuskaidrinę savo sielas, neveidmainiškai brolių meiliai, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžiu – Mat, kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa jo garbė tarsi žolino žiedas. Žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra. Tik viešpaties žodis išlieka per amžius. Toks yra žodis paskelbtas jums kaip geroji naujiena.